Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail'in kastı canadır inan Uyan ey gözlerim gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan Seherde uyanırlar cümle kuşlar Dilu dillerince tesbihe başlar Tevhid eder dağlar, taşlar, ağaçlar Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uyan uykusu çok gözlerim uyan Benim Murat kulun suçumu affet Suçum bağışlanıp günahım reffet Resulün sancağı dibinde haşret Uyan ey gözlerim gafletten uyan uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan